O onome o čemu kada se govori u nekom sjelu ljudi bježe iz takvih skupova i preziru i kaju se što su došli na takvo sjelo. Govorit ćemo o stvarnosti koja nikog ne pošteđuje, bez razlike kojem sloju i staležu ljudi pripadao bio siromašan ili bogat, bio star ili mlad, bio crnac ili bijelac, bio Arab ili ne Arab, bio musliman ili nevjernik, bez razlike bio spreman ili ne, bez razlike želio ti to ili ne. Stvarnost koja nije zaobišla najodabranije Allahove dželle dželaluhu robove, poslanike i vjerovjesnike. Na čelu tih ljudi je Muhammed sallallahu alihi wasallam. Allah dželle dželaluhu da je ikog poštedio te stvarnosti, poštedio bi svog miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ali i on je okusio gorčinu tog pića. Braćo moja draga i cijenjene sestre, govorit ćemo o onome što čeka neizbježno sve nas koji slušamo ovo i sve one koji ne slušaju. Govorit ćemo o njemom najboljem vajzu za one osobe koje žele vas. Govorit ćemo o našem odlasku sa Dunjaluka. Govorit ćemo o našem napuštanju ove privremene stanice ovog privremenog boravka na Dunjaluku, govorit ćemo cijenjena braćo i poštovane sestre o smrti, o realnosti i stvarnosti koju bi trebao da spominje često svaki čovjek musliman. Da o bitnosti govora na ovu temu nema ništa osim da je to bila preporuka Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame njegovom ummetu, to bi bilo dovoljno. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame ekfiru min zikri hadim il lezat I često smrt spominjite Onu koja ruši ovo dunjalučke užitke Također od stvari koje ukazuju na bitnost govora na ovu tematiku jeste i to da je Allahu miljenik Muhammed sallallahu alihi wasallam preporučio svom ummetu da posjećuju mezarluke kako bi se prisjećali smrti. U hadisu koji je zabilježio ima muslim od Burejde radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik kazao Inni kuntu nehejtukum an zijarati kuburi zuruha fe inneha tuzakirukum ahira. Wa fi rivaje فإن فيها عبرة وفي الرواية ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة Rekao je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam najbolji pedagog obraćajući se svome ummetu, bio sam vam zabranio posjetu mezarluka, a sada ih posjećujte, jer vas oni posjećaju na ahiret. u drugoj predaji stoji Zaista je u posjeti mezarlucima pouka A u trećem rivajetu stoji Posjeta mezarlucima omekšava srca Čini oči suznim I posjeća na ahiret Također cijenjene sestre i poštovana braćo O bitnosti ove teme govori to Da nakon smrti nema povratka Onaj koji iskoristi ovo dunjalučki život, on je uspio. A koga provede u besposlicama, gafletu, grijesima, poželjeće da se vrati kada mu iznenada dođe melek smrti, ali će tada biti kasno. Kada bi se muslimani samo malo češće družili sa Allahom, Đelaluhu knjigom, ne bi ih iznenadio melek smrti. Znali bi da melek smrti dolazi iznenada. Ne bi došli u situaciju da kažu, o gospodaru, vrati nas. Poslušajte riječi Allaha Đelle Đelaluhu kada opisuje stanje onih ljudi koji su nespremni dočekali, dočekali smrt. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, vrati me, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njim će prepreka biti sve do dana kada će oživljen biti. Braćo moja draga i cijenjene sestre, smrt to je čaša iz koje će piti svako od nas. To je stvarnost koju često zaboravljamo, a to se najbolje vidi da zaboravljamo na ovu stvarnost iz naših dijela, iz našeg ponašanja. A zar postoji cijenjena braćo i poštovani sestre razilaženje i sumnja da ćemo svi umrijeti? To je stvar oko koje su se složili vjernici i nevjernici. Samo je razlika što vjernici vjeruju da će nastaviti živjeti u Berzahu i da će biti proživljeni na sudnjem danu, a nevjernici misli da se sa smrću završava njihov život. كاجي الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti vaše nagrade.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 Zatim ćete onome koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet vraćeni biti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. Pogledaj cijenjeni brate i poštovana sestro, čovjek kada se razboli ide doktoru, traži lijeka, želi da ostane što duži na Dunjaluku, što više stariji, sve mu je draži život na Dunjaluku, sve se više čuva i pazi, samo da što duže ostani. Ali, braćo moja draga i cijenjene sestre, čas smrti, on je određen još dok smo bili u utrobama naših majki. Ne može ga usporiti kukavičlu kukavica, niti ga može ubrzati juriš heroja. Najbolji primjer zato je primjer poznatog ashaba, velikog vojskovođe Halid ibn Velida radijallahu ta'ala anhu koji je preselio na postelji kao što spominje u njegovoj biografiji poznati islamski učenjak Hafiz ibn Hajar u knjizi koja se zove El Isabe prenosi riječi Halida radijallahu ta'ala anhu gdje je kazao ja sam tražio smrt i išao sam tamo gdje sam je mogao naći ali umirim na postelji Allahu Akbar Halid Poznati vojskovođa umire na postelji. Halid u čijoj ruci na dan bitke na Mu'ti slomilo se devet sablji. Halid radijallahu ta'ala anhu koji je popio čašu otrova kada su je donijeli Rimljani i zatražili da neko od muslimana popije čašu otrova Halid ibn Walid radijallahu ta'ala anhu je popio čašu otrova oslanjajući se na Allaha dželle dželaluhu pa mu otrov nije naškodio Halid radijallahu ta'ala anhu koji kaže Hladna noć u džihadu Hladna noć u džihadu mi je draža od noći u kojoj bi mi doveli mladu onu koju ja volim i ona koja mene voli i da mi rodi sina Halid radijallahu ta'ala anhu toliko je prošao bitaka ali umire na smrtoj posteni zato braću moja draga treba da budemo svjesni Treba da budemo svjesni da smrtni čas ne možemo ubrzati, niti ga možemo usporiti. Od njega se ne možemo sakriti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ejnema tekunu voda mautu walau kuntum fi buružim mušajjede Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa makar bili u visokim kulama. Također cijenjena braćo i poštovani sestre, smrtni čas ne zna niko sem Allah dželle dželaluhu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah indahu ilmu sa'ati إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري teksibu gadan wa ma tadri nefsum bi بأي ardin temut. Samo Allah zna kada će smak svijeta nastupiti. Samo On spušta kišu I samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. Cijenjena braćo i poštovane sestre, nemoj da se zavaramo, da mislimo da smo mladi. Koliko je ljudi, omladinaca, koji su preselili prije nas, koji su se već naležali u zemlji, Njihova tijela su već istruhnula. Crvi su pojeli njihova tijela i čekaju nove žrtve. A mi nasjedamo na jeftine šetanove spletke kada nam kaže pokajaćeš se kada ostariš. Nemojte, braćo moja draga i cijenjene sestre, da dozvolimo da potpadnemo pod ovu vesvesu. Ko nam garantuje da ćemo doživjeti sutrašnji dan Ko nam garantuje da ćemo doživjeti sljedeću godinu, a kamoli ko nam garantuje da ćemo doživjeti starost? Pa ako je tako cijenjene majke i poštovana braćo, čemu toliki gaflet na svakom koraku grijesi? Je li to ima neko da je spreman za susret sa melekom smrti? Siguran sam da nema niko ko bi kazao da je spreman za susret sa melekom smrti. S druge strane, cijenjena braćo i poštovani sestre, ako nismo spremni i ne znamo kada će nam melek smrti doći nepozvan u goste, zašto se ne spremamo za taj moment? Zar želimo da budemo od onih ljudi koji je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu koji smo spomenuli na početku. Kala rabbir o gospodaru, vrati me. Zar želimo da budemo od tih ljudi koji će kada im dođu smrtne muke poželjeti da se vrati? Neki ljudi iz prvih generacija, neki selefi shvatili su ovu stvar na vrijeme nisu dozvolili šeitanu kao što mu mi dozvoljavamo da ih zavede pa da, pa da zaboravi na smrt. Već su, braću moja draga, rješavali taj problem na sljedeći način. Iskopali bi kabur kraj svoje kući i svaki dan bi odlazili i ležali bi jedan određeni vremenski period u toj mračnoj rupi. Nakon toga bi govorili sami sebi Ustani, idi, radi, pripremaj se za dan i za moment kada više nećeš moći ustati iz ove rupe. Vidimo, braću moja draga, kako su se oni spremali za susret sa melekom smrti. Čime se mi spremamo za susret sa melekom smrti? Je li se spremamo za susret sa melekom smrti sjedinjem pred televizijom, gledajući satima i satima televiziju, ispijajući kave, ogovarajući braću muslimane, ostavljajući namaz, pijući alkohol, vrijeđanjem poslanika sallallahu alihi wasallame, psovanjem Allaha dželle dželaluhu, razgoličenošću, nenošenjem šerijatske odjeći, naročito kada su u pitanju žene, jedući kamatu, davajući mito, Odlazak sihribazima, jesu li to stvari kojima se mi pripremamo za susret sa melekom smrti? Pa zar je šetan toliko zaveo nas, zar su toliko naša srca pocrnila od grijeha, da se nikada ne prisjetimo prve noći u kaburu, da se nikada ne prisjetimo kaburske patnje. Nikako da se sjetimo da u kabur nećemo ponijeti ništa drugo osim dobrih dijela. Cijenjeni brate, poštovana sestro, da li si postavio sebi ikada pitanje da li si postavio sebi ikada pitanje kakvo dobro djelo mi konstantno radimo zbog kojeg bi se mogli nadati da će nam Allah dželle dželaluhu oprostiti zbog njega? Je li to onaj namaz koji 80% u njemu razmišljamo o dunjaluku? Je li to onaj sedmični kirajet ili mjesečni kirajet Kur'ana koji kada čuje neko ko se imalo razumije u kirajet, dao bi nam lijepu svotu novca, pa da ne sluša naše mucanje. Je li mislimo da je dovoljno da čovjek ode dva put godišnje na Bajram? Je li mislimo da je dovoljno da čovjek ode samo petkom na džumu? Je li mislimo da je dovoljno da čovjek ode samo u mjesecu Ramazanu na nekoliko teravija? Je li mislite da je dovoljno to da čovjek u toku svog života organizuje jednom ili dva put mevlud i da je kupio sebi time ulaznicu za džennet? Toliko grijeha imamo, toliko grijeha imamo. Ne daj Bože da grijesi smrdi. Svako od nas bi zaudarao od grijeha kao, kao lešina, kao deponija lešina. I opet toliki gaflet i opet toliki nemar. Koliko je samo veliki grijeha među nama. Koliko je gibeta. Koliko je nenimeta. Koliko je pogleda u ono što šerijat ne dozvoljava. Koliko je samo kamati La ilaha illallah Koliko je samo kamati Čijem počiniocu je Allah Đelle objavio rat Jedini grijeh Jedini grijeh čijem počiniocu je Allah objavio rat. A taj grijeh je postao nešto normalno kod muslimana. Je li se može očekivati prosperitet u takvom društvu u kojem je najveći, jedan od najvećih grijeha postao nešto normalno? Je li se tako pripremamo za susret sa melekom smrti? Je li se pripremamo za susret sa melekom smrti pijući alkohol? konzumirajući duhan, razgoličenosti, mržnjom, zlobom, zavisti, koliko je samo u našim životima onih stvari koje se nas ne tiču, koliko samo imamo razonode i besposlici. Cijenjena braćo i poštovane sestre, nekada čovjeku dođe šetan, pa ono malo dijela što radi, prikaže mu ih velikim, pa se čovjek zanese i pomisli da je dobar musliman. A pogledajmo, cijenjena braćo i poštovane sestre, pogledajmo u prve generacije, pogledajmo u njihov život, kako su se oni pripremali za susret sa melekom smrti, za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko su samo ulagali truda, koliko su se samo trudili, a koliko su se bojali smrti. A mi, Puka suprotnost, ne radimo ništa. Ne radimo ništa kako bi se pripremili za susret sa melekom smrti, a uopšte se ne bojimo smrti. Uopšte se ne pripremamo i uopšte se ne bojimo. Pogledajte sljedeće primjere i pokušajte napraviti komparaciju između ovih primjera i našeg života. Čovjek koji se zvao Ebu Bekr el-Ajjaš, rahmetullahi alihi, kada su mu nastupile smrtne muke, pozvao je svoga sina. Pozvao je svoga sina u tim teškim momentima pa mu kaži O sine moj, o sine moj, nemoj u ovoj kući, u ovoj sobi činiti grijehe, jer sam ja u ovoj kući proučio Kur'an osamnaest hiljada puta. O sine moj, o sine moj, nemoj u ovoj kući činiti grijehe, jer sam ja u njoj proučio Kur'an hiljada puta. Braću moja draga i cijenjene sestre, ovo su vjerodostojne predaje, ovo su osobe i ljudi koji nisu znali nešto što se zove laž. Gdje smo mi od ovih primjera da li smo u svom životu pročitali samo 18 stranica mushafa, a ne osamnaest hiljada puta da smo učinili hatmu? Šta mi možemo kazati svojoj djeci kada nam nastupe smrtne muke? Možemo im kazati, o sine moj, nemoj činiti grijehe u ovoj kući, jer je babo i mama u toj kući pregledali toliko serija, pregledali toliko filmova, pregledali toliko utakmica, toliko kava ispili, toliko mnogo su imali vremena slobodnog, da nisu imali vremena naučiti da uče u Kur'anu. Otišli su sa Dunjaluka da ne znaju da uče u Kur'anu. Toliko smo sine u toj kući rakije popili, zato nemoj ti grijehe činiti. Mi smo toliko alkohola u njoj popili. Toliko smo namaza ostavili, toliko puta smo čuli mu zina kako poziva Hayya ala salah, dođite na namaz, Hayya ala falah, dođite na spas. O sine moj, to mi možemo govoriti svojim sinovima. Toliko je babo i majka u ovoj kući izostavili namaza. Nemoj sine griješiti u ovoj kući. Toliko je majka provela godina u ovoj kući otkrivena, ne ponašajući se onako kako od nje šerija traži. Kazao jedan pobožnjak, svi smo mi ubijeđeni da će smrt doći, ali ne vidim da se sprimamo za nju. Svi mi znamo da je džennet nagrada za pokorne Allahove dželle dželaluhu robove, ali ne radimo ništa kako bi zaslužili tu nagradu. Svi mi znamo da je džehennem kazna za neposlušni, a ne vidim da se svojim dijelima odaljavamo od njega. Razmislite malo, cijenjena braćo i poštovani sestre. Razmislite malo. Kao što danas ili jučer čujemo da je neko iz našeg komšiluka preselio. Idemo na dženazu nekom iz komšiluka. Čitamo tuđu smrtovnicu na džamijskom panovu. Znaj, cijenjeni brate, poštovana sestro, znaj da će sutra ljudi doći tebi na dženazu. Znaj da će ljudi sutra čitati smrtovnicu na džamijskom panovu, a to će biti tvoja smrtovnica. Sutra će nakon dženaze pitati hoćete li mu halaliti, pa zar nam to nije dovoljno da se pripremamo za te momente? Braćo moja draga i cijenjene sestre, zar se ne bojimo da kada dođe melek smrti po našu dušu i kada dođu meleci koji nosu, nose dušu na nebo, da to ne budu dva crna, gruba i strašna meleka. Oni meleki koji će kazati, o ti prljava dušo, izlazi, Idi, Allah je srdit na tebe i ljud. Zar se ne bojimo, braćo moja draga, da će naša duša biti od onih duša koje će teško izlaziti, kao da se vruć ožeg vadi iz vlažnije vuni kidajući vene i živce, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima od Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame.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 Islamski tumači kada govori tumačeći ove riječi da će Allah Đerle postojanom riječi učvrstiti čovjeka na ovom svijetu, kažu da se misli da će dozvoliti da njegov rob preseli sa, šehado, sa šehadetom. Braćo moja draga i cijenjene sestre, da li se bojimo da će nam Allah Đerle Đelaluhu pomoći u ovim teškim momentima? Da li Allahu Đerle Đelaluhu upućujemo od sada dove da nas učvrsti u tim teškim momentima? Zar se ne bojimo lošeg završetka? Zar ne znamo da se djela cijene po završnicama? Koliko je ljudi kada mu nastupe smrtne muke? Pa neko od prisutni kaže, reci la ilaha illa Allah. Ne bi li preselio i da budu zadnje riječi koje kažeš la ilaha illa Allah, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao Men kane ahiru kelamihi la ilaha illallah dehala il Ona osoba čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet pa nekim osobama kada neko kaže kaži la ilaha illallah počne da pjeva zato što je cijeli život slušao muziku zato što u njegovom srcu nema mjesta za Kur'an. Zato što je njegovo srce prepunjeno muzikom, prepunjeno slušanjem muziki, Nažalost, u dosta slučajeva slušanje pjevačica koje su dojuče stajale u agresorskim redovima i pozivale agresorske vojnike da ubijaju muslimane. Danas muslimani su doživjeli toliko veliko poniženje koje se ne može riječima objasniti da slušaju muziku i da slušaju pjevačice koje su dojuče svojim glasom pozivale na njihovo ubijanje. Drugom čovjeku kada se kaže reci la ilaha illallah, kaže kupite tu i tu zemlju, kupite to i to, povoljno je, zato što je njegovo srce vezano za dunjaluk. Pa zar se ne bojimo cijenjene sestre, poštovana braćo, da se i mi u tim momentima ne zbunimo, da ne počnemo spominjati imena glumica i glumaca koje smo gledali svakodnevno na televiziji, imena igrača i pjevača, opisivati žene koje smo kradom gledali, spominjati imena voditelja i voditeljica koje svakodnevno gledamo na televiziji. Da počnemo spominjati imena osoba od kojih smo krali njihov imetak Zar se ne bojimo da ćemo u tim momentima počinjati spominjati imena osoba s kojima smo činili prostituciju? Zar se ne bojimo da ćemo u tim teškim momentima početi spominjati imena ljudi od kojih smo uzimali kamatu? I kao takvi, cijenjena braćo i poštovane sestre, da odemo sa ovog svijeta, i kao takvi da budemo proživljeni. Jer znajte, znajte cijenjena braćo i poštovani sestre, da čovjek, čovjek će biti proživljen onako kako je preselio. U hadisu kojeg je zabilježio ima muslim, od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik kazao svaki čovjek će biti proživljen onako kako je preselio. Kako je samo velika razlika da čovjek preseli radići neko dobro djelo. Kako je samo velika razlika da čovjek preseli izgovarajući šehadet i kao takav ode svome gospodaru. A kako je samo velika razlika između njega i onog koji ode pred svoga gospodara, a on je bio pod dejstvom alkohola, vraćajući se kasno navečer iz diskoteke. Jedan veliki islamski učenjak, učenjak Hanefijske pravne škole, Imam Kasani, Rahmetullahi Alihi, kada su mu nastupile smrtne muke, počeo je da uči suru Ibrahim, pa kada je došao do riječi Allaha Jelle Jalaluhu, Yuthabitu Allahu allazina amenu bil thabiti fil dunja wa fil Allah će postojanom riječu učvrstiti vjernike i na ovom i na onom svijetu preselio je kada je izgovorio ovi riječi. Mi, braćo moja draga, svi mislimo o sebi veoma pozitivno, svi mislimo da smo mu'mini, svi mislimo da smo veoma dobri vjernici. Malo ko od nas se boji nifaka, Na, malo ko od nas se boji te opasne i teške bolesti. A vidjet ćemo, braću moja draga, kada pogledamo u stanje prvih generacija, da su se oni bojali nifaka, da su se bojali licemjerstva. Kaže jedan tabi'in, doživio sam 30 ashaba Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame i svi su se bojali za svoje srce da je to srce munafika. Rekao je Hasan el Basri, munafik je taj koji se ne boji nifaka, a mu'min je taj koji se boji za svoje srce nifaka. Gdje smo mi, braćo moja draga i cijenjene sestre, od ovakvih primjera? Abdullah ibn Amr, kada su mu nastupile smrtne muke, rekao je, pozovite mi tog i tog čovjeka. Ja sam njemu kazao nešto, iz čega se može zaključiti da sam mu obećao dati svoju čir za ženu. Pa je kazao, uzimam vas prisutne za svjedoke da sam ga oženio svojom čerkom, jer ne želim da sretnim gospodara, subhanehu wa ta'ala, sa trećinom nifaka. Cijenjena braćo i poštovani sestre, jesmo li spremni da napustimo svjetlost dunjaluka i da je zamijenimo sa tamom kabura? Jesmo li spremni da zamijenimo širinu dunjaluka sa tjeskobom i samoćom kabura? Da li smo spremni za te momente? Cijenjena braćo i poštovane sestre, nemojte dozvoliti šeitanu, nemojte dozvoliti šeitanu da vas zavede, da vas zavede sa jeftinim trikovima i jeftinim vesvesama. Da vam kaži pokajat ćete se i počet ćete biti bolji kada ostarite. Kako je, braćo moja draga, samo ovo providno? Kako je ovo providno za one ljude kojima Allah Đerlešanuhu osvijetli njihova srca? A nažalost, nažalost, naći ćemo velik broj ljudi da nasjedaju na ove jeftine i šetanove spletke. A braćo moja draga, ko nam garantuje da ćemo dočekati saba? Ko nam garantuje da ćemo dočekati starost? Koliko je samo ljudi koji bi trebali nama da budu pouka, ali nažalost nisu. Koliko je ljudi koji su cijeli život proveli u griješenju Allahu dželle dželalu, govoreći kada ostarim pokajaću se, kada ostarim otići ću hađ kada ostarim Biću ću pošten, kada ostarim počeću redovno klanjati, kada ostarim počeću nositi mahramu, ali, braćo moja draga i cijenjene sestre, melek smrti je došao nenajavljen i iznenada. Zato, cijenjena braćo i poštovane sestre, često smrt spominjite. Često smrt spominjite. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ekthiru min zikri hadimil lezat. Često smrt spominjite onu koja ruši ovo dunjalučke užitke. Zato, cijenjena braćo i poštovani sestre, često smrt spominjite, onu o kojoj je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame ekfiru min zikri hadim lezat. Često spominjite smrt, onu koja ruši ovo dunjalučke užitke. Tako mi Allaha, cijenjena braćo i poštovani sestre, da se često sjećamo smrti, mnogo bi bolji bili u svakom pogledu, mnogo bi manje griješili, manje bi besposlica činili, manje bi bili zavidni, manje bi svoja srca za dunjalu kvezivali. bili bi mnogo prijatniji, mekši u odnosu sa braćom muslimanima, u odnosu sa našom porodicom, sa našim komšijama, mnogo više bi i badeta činili. Ovdje se postavlja jedno neminovno pitanje, a to je kako da se čovjek najbolje prisješa smrti. Spomenut ćemo nekoliko stvari uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da učini naša srca od onih ljudi koji se često prisjećaju smrti. Prvi način kako čovjek može da se prisjeti smrti jeste da slijedi smjernice Božih poslanika sallallahu alihi wasallame ono što je on preporučio svome ummetu, a to je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame preporučio je svome ummetu da često posjećuju mezarluke kako bi ih mezarluki, mezarluci posjećali na smrt. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame posjećujte mezarluke jer vas oni posjećaju na ahiret. Imam Nevovi, rahmetullah Jalihi, navodi konsenzus islamskih učenjaka da je muškarcima pohvalno, da je muškarcima pohvalno da obilazi mezarluke. Da čovjek odi i da vidi koliko je ljudi koji je poznavao pa su ga pretekli. Ništa nije ostalo od njih pa da čovjek stani i da se zapita. Da se zapita da li je on spreman za taj moment kako se priprema za taj moment? Da se zapita kako li je njima sada? Da li bi voljeli da se vrati? Da su u njegovoj situaciji? To će zasigurno biti čovjeku veliki podsticaj da radi dobra djela, da se priprema za susret sa melekom smrti. Drugi način kojim se postiže ova velika stvar jeste da čovjek prisustuje kod onih ljudi kojima su nastupile smrtne muke. Da se čovjek uvjeri da ljudi umiru, da ljudi nestaje, da vidi čovjek svojim očima šta znači smrtne muke. Pa kada to vidi, zasigurno će to biti veliki posticaj čovjeku da radi dobra djela, da se popravlja, da izgrađuje svoju ličnost. Poslanik, sallallahu alihi wasallame, kada je umirao, zamislite, braću moja draga i cijenjene sestre, poslanik, Allahov miljenik, najodabraniji rob koji je ikada kročio zemljom, okusio je gorčinu toga, okusio je šta su smrtne muke, Prenosi se u vjerodostojnim hadisima da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame govorio u tim momentima La ilaha illallah, ألا إن للموت سكرات اللهم هون علي سكرات الموت Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam bi govorio La ilaha illallah Zaista smrt ima svoje muke O gospodaru olakšaj mi moje smrtne muke Poslanik salavatullahi wasalamuhu alaihi Osjetio je gorčinu tog pića, braćo moja draga, kada je Allah u njega iskušao time, pa mi smo svi mnogo preći da okusimo gorčinu tog pića. Treba da znamo jednu veoma bitnu stvar i ne smijemo, ne smijemo je nikada zaboraviti, a to je da se čovjek priprema za taj moment, jer braćo moja draga, kada nastupi smrtne muke, tada dolazi šetan. Tada dolazi šetan i ulaže maksimalni trud da čovjekovo vjerovanje poljulja, da mu donese nejasnoće, ne bi li zaveo u tim momentima insana, jer zna, on prepoznaje smrtne muke, Zna da više neće imati prilike da te zavodi, zato on, braću moja draga i cijenjene sestre, treba da se čovjek priprema za taj teški moment. Da se zapita da li će njegov jezik biti u mogućnosti da tada izgovori riječi šehadeta ili će se zapetljati u tim teškim momentima. Treća stvar, koja i kako plodonosno djeluje kada je u pitanju prisjećanje na smrt, jeste, braćo moja draga i i sestre, odlazak, klanjanje dženazi, klanjanje dženazi umrlima. To je veoma dobar način za prisjećanje na smrt. Nažalost, nažalost mi živimo u vremenu kada ljudi dolaze na dženazu svom radnom kolegi koja će se obaviti nakon nekog farz namaza često nakon ikindije i dolazi svom radnom kolegi na dženazu i nije uzeo ni najminimalniju pouku iz njegove smrti pa čeka pred džamijom da ljudi iziđu sa namaza pa da im se priključi pa da klanja zajedno sa njima dženazu. Nije uzeo minimalnu pouku i poruku iz smrti njegovog kolegi, Nije smogao snage da klanja taj dan, taj jedan farz nakon kojih će se klanjati dženaza njegovom radnom kolegi. Kako su samo ta srca okorjela u grijesima, kako su samo ta srca daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga skupina ljudi, oni koji su došli i obavili farz prije klanjanja dženazi, kada dođu pokraj Megita, smiju se, gurkaju se, a ne znaju da su daleko od onoga na čemu je ona osoba kojoj se klanja dženaza samo jedan moment, samo jedan moment i samo jedan korak. Zato cijenjena braćo i poštovani sestre, to je taj nijemi vajz po kojem smo naslovili ovo naše predavanje. To je najbolji vajz onim osobama koje žele vas, onim osobama koje uči na tuđim greškama, i ne čekaju da svaku grešku iskusi na svojoj koži. Kaže Allah dželle dželaluhu: sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid." Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega se ne može pobjeći. Zato, braću moja draga i cijenjene sestre, ako se ne može pobjeći i ne znamo kada će doći, Ništa drugo nam ne preostaje nego da se pripremamo za nju. Muad ibn Džebel, poznati ashab, ashab za kojeg je Boži poslanik sallallahu alihi sallam kazao da će biti predvodnik u Lemi na sudnjem danu. Ashab kojim je Boži poslanik kazao inni uhibbuke ja Muad, o Muadhe, ja te volim. Taj Muad ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu, kada su mu nastupile smrtne muke, govorio je O gospodaru, ti znaš da nisam volio život na Dunjaluku da bi sadio drveće, niti prokopavao rijeke, niti da bi gradio kuće i dvorce. Već sam volio Dunjaluk radi tri stvari. Volio sam Dunjaluk da bi postio kada nastupe velike vrućine. Volio sam Dunjaluk da bi klanjao noćni namaz i volio sam dunjaluk zbog toga da bi se gurao i tiskao svojim koljenima pred učenim i pred ulemom. Zato oni koji misle da su spremni za susret sa melekom smrti, neka uporede svoje stanje i stanje ovih ljudi. Kada je nastupila smrt Ibrahimu ibn Hanio rahmetullahi alihi, rekao je svome sinu da je žedan, pa je otišao sin da donese svome ocu vodi. Pa kada je donio vodi, kaže mu otac, je li zašlo sunce? Pa je rekao, nije, pa je odbio da pije vodi. Pa je proučio sljedeći ajet, li hada, fel amilun. Za ovako nešto neka se trude trudbenici i preselio je. Otišao je žedan, otišao je žedan Allahu dželle zato što je bio postač. Zato, braćo moja draga, od lijepih znakova, od lijepih znakova koji ukazuju na ljepotu nečije smrti jeste da čovjek preseli radići neko dobro djelo, kao što smo vidjeli iz spomenutog primjera. U hadisu koji je zabilježio imam Etirmidhi od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao, kada Allah želi nekom od svojih robova dobro, upotrebi ga. Kažu Asabi kako ga upotrijebi, o Boži Pa je kazao Boži poslanik, uputi ga na činjenje dobrih dijela prije smrti. Zato, braćo moja draga i cijenjeni sestre, mi živimo u jednom odabranom vremenu. Živimo u mjesecu Mohadremu koji je nastupio od juči. To je jedan od četiri svijeta mjeseca. To je prilika, cijenjena braćo i poštovani sestre, da okrenemo novu stranicu u svome životu. To je mjesec o kojem je kazao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame u hadisu kojeg je zabilježu imam et tirmidhi od Ebu Hureyri, a hadis je vjerodostojan i njegovu vjerodostojnost je potvrdio ših Albani rahmetullahi alihi, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame kazao أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم Najbolji post nakon posta u mjesecu Ramazanu je post u Allahovom mjesecu El Muharramu. zato, cijenjena braćo i poštovani sestre, treba da iskoristimo ovaj Mubarek, blagoslovljeni mjesec, da što više postimo po preporuci Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame, a naročito 9., deseti i 11. dan ovog mjeseca, deseti dan ovog mjeseca je dan Ašuri, poznat kod nas pod tim imenom dan Ašuri, a to je ako Bog da po kalendaru sljedećeg ponedjeljka. Gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame o postu tog dana nada se da će oprostiti oni, da će se oprostiti onim osobama koji isposti taj dan grijesi prošli godini. Zato treba da organizujemo sebe, svoje porodice, svoj komšiluk, svoju rodbinu i da ih podstaknemo na post u ovom mjesecu općenito, a naročito kada je u pitanju post na dan Ašuri. Treba da znamo, cijenjena braćo i poštovani sestre, da prošli petak je bio zadnji dan hijđretske godine. Čovjek musliman bi trebao da odluči da će ovu godinu, da okrene u ovoj godini novu stranicu u svome životu. Da će čovjek musliman da napravi životni inventar. Šta je radio u proteklim mjesecima, u proteklim godinama, pa da se preispita ono što valjadni da nastavi da radi, a ono što ne da se potrudi da to što prije ostavi. Normalno kada kažemo ono što valjadni i ono što ne valjadni, sudija tome je šerijatska vaga da čovjek gleda šta valja, a šta ne valja, shodno argumentima Kur'ana i sunneta. Ne može čovjek kazati, meni je korist da trgujem alkoholom, ne, čovjek treba da gleda kako šerijat gleda na trgovanje alkoholom. Također, braću moja draga i cijenjeni sestre, čovjek kada pogleda u ljude koji ga okružuju, a naročito trgovce, vidjet će kako svemena na vrijeme vrši inventar, da bi popravili svoje poslovanje ili da bi popravili, da bi provjerili u kojem pravcu ide njihovo poslovanje. Sami su svjesni da ako čovjek ne bude radio tako da će doći u pitanje njegovo poslovanje. Mnogo su brižni, mnogo se odriču samo da bi postigli velike ciljeve. Pa braćo moja draga, zar mi nismo preši od tih trgovaca, zar naši ciljevi nisu vješni, a njihovi su prolazni? Da neko ne svati da je pokuđeno da čovjek vrši inventar u trgovini, to je i tekako pohvalna stvar. Ali kažemo, mnogo je preći da čovjek musliman napravi životni inventar na početku ove godine, da se preispita kako je proveo svoj život prošle godine, da ono što bude radio dobro da nastavi, a ono što bude loše da to pokuša u što kraćem roku da izbjegni. Jer, braćo moja draga, naši ciljevi su mnogo veći od njihovih ciljeva. Mi želimo zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi želimo Allahovu djelle nagradu, vječnu nagradu, a to je džennet. Zašto čovjek treba da pravi životni inventar? Zato, braćo moja draga, što čovjek nema dvije prilike. Kada čovjek ode sa Dunjaluka, neće imati priliku da se vrati i neće imati popravni ispit. Zato znajte, braćo moja draga i cijenjeni sestre, što budemo stroži prema sebi kada je u pitanju životni inventar, lakše će nam biti položiti Lakše će nam biti položiti račun na sudnjem danu koji će zasigurno biti strog, precizan i pravedan, kao što kaže Allah dželle dželaluhu u suri koju mi često učimo, ali ne razmišljamo o njoj, gdje kaže Allah dželle dželaluhu: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man mithqala dharratin sharran Ko uradi trun dobra, vidjet će ga i naći će ga, a ko uradi trun zla, vidjet će ga. Rekao je Omer radijallahu ta'ala anhu, Preispitajte se prije nego što budete polagali račune na sudnjem danu. Izvagajte sebe i svoja djela prije nego što vi budete postavljeni na vagu na sudnjem danu. I to će vam, kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, olakšati polaganje računa na sudnjem danu. Na kraju krajeva, to je preporuka uzvišenog Allaha Đelešanuhu njegovim robovima, a on je daleko od toga da preporuči svojim robovima nešto u čemu nije korist za njih. Kaže Allah subhanahu wa وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بيتي بويتس الله I neka svako od vas pogleda šta je pripremio za sutra. Neka svako od vas pogleda šta je pripremio za sutra, neka učini i neka uradi životni inventar, kaže Allah Đelešanu na kraju ajeta i bojte se Allaha, zaista Allah dobro zna ono što vi radite. Spomenut ćemo samo nekoliko stvari s kojima ćemo završiti ovo naše druženje. One osobe koju, koje budu vršile životni inventar onako kako smo ga preporučili, preporučujemo im nekoliko savjeta. Prva stvar, imajte u vidu veličinu Allahovi dželle dželaluhu blagodati prema nama kada budete svodili životni inventar. Razmislite malo o veličini Allahove blagodati prema nama. Zapitajte, zapitajte sebe sami. Ko nam je podario ovu plemenitu vjeru? Ko nas je učinio sljedbenicima Božijeg poslanika, najodabranijeg poslanika i najodabranijeg insana koji je kročio ikada zemljom? Ko je podario u našim srcima ljubav prema tom poslaniku, toliku ljubav da bi čovjek dao sve na dunjaluku da vidi Božijeg poslanika usnu? a šta bi onda tek dao da ga vidi i najavi? Da malo razmislimo o blagodati zdravlja, da razmislimo o blagodati potomstva, da razmislimo o blagodati sluha, vida, razuma, da razmislimo malo o blagodati mira i slobode koje nema velik broj ljudi na Dunjaluku. Zato ćemo shvatiti Svatiti poruku riječi Allaha Đelešanu gdje kaže وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا A ako budete brojali Allahove blagodati prema vama, nećete ih moći izbrojati. Treba da znamo cijenjena braćo i poštovani sestre, te blagodati, to je Allahova milost prema nama, a ni u kom slučaju nemojte misliti da smo to mi za, zaslužili. Jer mi, ne da nismo zahvalni Allahu Đerlešanu na tim blagodatima, mi dosta puta te blagodati koristimo u stvarima koje Allah Đerle zabranio. Pogledajte samo jedan primjer, primjer vida. Zamislite, braću moja draga, da nas Allah iskuša time i oduzme nam tu veliku blagodat. Kako je samo velika ta blagodat. A mi, u šta koristimo ovu blagodat? gledajući porno filmove, gledajući žene, gledajući porno literaturu, gledajući serije, gledajući filmove. Ko od nas koristi tu blagodat u ono što je šerijatom dozvoljeno? Da čita Kur'an, da čita svaku drugu dozvoljenu literaturu. Zaista smo, brašo moja draga i cijenine sestre, odvažni i hrabri. Allah nam je dao razum i tim razumom nas odlikovao nad mnogim svojim stvorenjima, a mi dosta puta kao da nemamo razum, kao da ga ne koristimo. Zar ne može razuman insan da svati da je alkohol zlo? Zar ne može razuman insan da svati da je droga zlo? Zar ne može razuman insan da svati da je duhan zlo? Zar ne može da svati razuman insan da je krađa zlo? Zar ne može da svati razumna žena da je nenošenje islamske nošnje veliko zlo? Zar ne može razuman insan da shvati da je prostitucija veliko zlo? Mi dosta puta, braćo moja draga, radimo one stvari koji se stide ona stvorenja koja je Allah subhanahu wa ta'ala učinio na nekom nižim stepenu od nas da nemaju razuma. Zato, braćo moja draga, treba da postavimo sebi pitanje, jedno veliko pitanje, a to je da li vjerujemo i da li znamo da nas Allah Đelle čuje i da nas Allah Đelle vidi. Pa ako kažemo i budemo vjerovali da nas Allah Đelle ne vidi i ne čuje, onda treba da se preispitamo, treba da preispitamo svoje vjerovanje. A ako budemo vjerovali i znali a trebali bi inša Allah da znamo da nas Allah dželle dželaluhu vidi i čuje na svakom mjestu onda treba da se zapitamo gdje je naš stid gdje je naš stid naspram Allaha dželle dželaluhu treba da znate braćo moja draga da će čovjek doći na sudnji dan da će mu se pokazati 99 registara 99 registara kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima od Božih poslanika. Zamislite koliki su ti registri u kojima su se pisala djela insana. Svaki od njih je dug koliko je dug pogled insana, li može dostići njegov pogled. Treba da se prisjetimo riječi Allaha dželle dželaluhu u suri Kehf gdje kaže Mali hada kitab, la yugadiru sagiraten, wala kebiraten. Kakva je ovo knjiga? Kazaće ljudi na sudnjem danu, kakva je ovo knjiga koja nije izostavila ni malog ni velikog grijeha. Zato, braću moja draga, na kraju ovog druženja iskoristimo ovaj Mubarek mjesec, ovu blagoslovljeno vrijeme, okrenimo novu stranicu u svome životu, iskreno se pokajmo Allahu Đele Đelaluhu. Ostavimo rađenje onih stvari koje je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala, a naročito, a naročito kada su u pitanju veliki grijesi i činjenje Pazite dobro i javno učinjenje velikih grijeha kao što je pijenje alkohola, prostitucija, razgoličenost, kamata, mito, korupcija i ostali veliki grijesi. Molimo Allaha na kraju ovog izlaganja da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Molimo ga Subhanehu wa da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga Subhanehu wa da učvrsti naša srca i naše jezike onog momenta kada nam nastupe smrtne muke. Molimo ga Subhanehu wa da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga Subhanehu wa da pomogne, pomogne muslimane u svijetu svim dijelovima svijeta i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilik شقيقا